se monta en el table. Ella no es cualquiera, allí nadie la hace menos. Sabe lo que es bueno, sabe lo que quiero. Lame la paleta mientras le meto los dedos. Lo de pura easy, me dice papi si se consigas otra jeva que no me deja Ella está soltera, ella anda horny. Se le ve tranquila cuando mueve su booty Lo presume silla, lo mueve para acá. Ella es tan única y le tienen tanta envidia. Se toma sus fotos, Mueve para Insta. Se tarda mil años para ella estar bien lista. Lo que diga la nena aquí se hace todo. Cuidadito si la miras a los acoso Estamos bellacosos, estamos bien jariosos. Cuando tú me bailas sexy, sabes que lo gozo. La niña coqueta quiere recompensa. Ah. Una noche sola con el que ella quiera. Ah. Ella pone hora, ella es la que corta. Ella pide alcohol, aquí también entra la mota. La niña coqueta quiere recompensa. Una noche sola con el que ella quiera. Ella pone hora, ella es la que corta. Ella pide alcohol, aquí también entra la mota. Es la que pido mamá para verte disfrutar, encima de mi brincar. Yo solo digo perdón te ves linda, es verdad Y si conmigo te vas todo el rato a sudar Se siente fenomenal como la haces pa' gritar Te tomo del pelo ya y te empiezo a montar Dice dame papi más, por tu pussy van a andar Mis labios para limpiar toda esa energía No se pelea, no tiene rencores Pero por ahí tiene varios amores Ella se manda, no hace favores No tiene réplica, es una señora Tiene pa' gastar, no respeta autoridad Y si le van a marcar, será solo pa' follar Ella es una muchacha que vive bien su vida no le hace por rogar y de sonrisa linda. La niña coqueta quiere recompensa, ah. una noche negro, ey. Mucha jo, mucha mata, ey. Mucho humo, mucho canto, ah. Mucho flow, ey. Mucho flow, ey. Yo, ey, ey. Ah. ey. Lindo.